Baik. Dan di sini ada nasihat yang sangat baik sekali. Saya kagum dengan nasihat ini dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhairi, Habibahullah Ta'ala. Karena Indahnya kata-kata beliau, saya ingin baca uh, kepada anda. Ya, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari Kata beliau rahimahullah, kata beliau hadithahullah, <clears throat> kata Syekh Ibrahim, Bi'na akad sunnah. Ketahuilah kamu, saudaraku, pengikut sunnah. Innaka inkunta sahibah sunnah, dihaqsin, fala yaduruka kailu ahli samawati wal ardi laka. Nah. Tunggu jangan tahu, kalau memang kamu pengikut sunnah, maka tidak membahayakan kamu makanya pengikut langit dan bumi terhadap kamu. Kalau memang kamu pengikut sunnah sebenar-benar, maka siapa saja yang pikir makar kepadamu tidak akan membahayakan. Nah, wala yukhrijaka minas sunnah, rohmi yukhrijaka bidah. Dan kamu juga tidak dikeluarkan dari ahli sunnah, mereka menganggap kamu ahli bidah. Itu dengan kamu ahli bidah, kamu jisih. Nah, membahayakan itu sepanjang tahun berada di atas sunnah sudah senang saya. Nah, ini kan pula sebaliknya. Wa ikun ta'ala zaygin wa balad wa u'idika billahi an takuna kadhalik. Dan kalau kamu di atas penyimpangan dan kesesatan dan saya melindungi Allah kamu seperti itu, nah, syekh, ala yang fa'uka inna Allah sana'un nasi alaika. Maka tidak akan bermanfaat di sisi Allah pujian manusia untuk kamu. Ya. وَنِسْبَةُ كُلِّيَاتَ لِسُنَّةِ Dan mereka nisbahkan kamu kepada sunnah. وَتَمْجِدُهُمْ لَكَ بِالْقَافِ الزَّعِفَةِ Dan mereka memuliakan kamu dengan gelar-gelar yang palsu, yang berlebihan. وَقَدَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْ حَالِ Dan kamu sudah mengetahui keadaan diri. Baik, ada lagi kelanjutan setelah itu. Beliau menyebutkan dalil dari hadis Ibn Abbas tentang awal pertama kali yang dipanggang dalam neraka ya, adalah orang yang apa namanya uh, orang yang beramal ya tidak seperti hakikatnya. Nah orang yang ini dikatakan alim saja. Ini dikatakan alim saja. Dia menuntut ilmu yang dikatakan alim. Ya. Termasuk orang yang paling pertama dipanggil di dalam api neraka. Nah, nasihat yang pertama ini. Kalau engkau berada di atas sunnah, maka tidak akan membahayakan kamu bakarnya sendiri. Mereka ingin makan apapun kepada kepada mukul kamu memang adalah pengikut sunnah. Maka tenang saja. Nah, ini nasihat para ulama. Syekh Mubil Kalam dalam sebagian masalah. Kata beliau, saya di atas pendapat saya ini. Walaupun seluruh dunia memiliki saya. Nah. Subhanallah. Dalam uh, keadaan seperti itu, yang sakit topahnya beliau dan para ulama yang lain menguatkan beliau dengan ini. Ya. Maka seorang harus tegas di atas al-haq. Harus tegas di atas al-haq. Walaupun kamu dipuji setinggilannya, dia agung dan tertindah seperti itu keadaan maka ingat. Allah subhanahu wa ta'ala suatu saat akan menghinakannya. Iya. Suatu saat akan menghinakannya. Dan ini termasuk perkara yang harus dihati oleh setiap orang. Dan saya apa kecewa melihat sebagian orang yang melihat kemungkaran-kemungkaran, perkara-perkara yang mungkar, Lalu dia tidak menunggu dia. Alasannya takut ditahdir. Alasannya takut ditahdir. Subhanallah. Apa yang mencat menghukumi kamu pengikut sunnah atau yang memiliki hak apa yang seperti adalah siang dan siang ini Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu, kamu yang berada atas sunnah maka tubuhlah kamu di atas sunnah ada yang salah jelaskan kesalahan tersebut siapapun yang memiliki ini pasti demikian nah Kemudian kata beliau nasihat yang kedua Kata Syekh, jadi kata ya Kata Syekh, tentunya ketahuilah bahawa ulama sunnah yang kata dalam ilmu Mereka itu sampai dalam kedudukan yang tinggi dalam agama dan imaman di dalam agama Dengan taufik Allah Mereka sampai di situ dengan kesabaran dan yakin Sabar dan yakin Kemudian dia sebutkan ayat, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Dan kami jadikan mereka para imam dalam agama tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Syekh Islam Ibn Taymiyah dengan sabar dan yakin imamah, kepemimpinan dalam agama akan didapat. Sabar, yakin. Orang tidak sampai ke yakin kecuali mempunyai ilmu yang kuat. Eh, ilmu yang kuat. Nah, Maka yakin adalah kuat dalam ilmu. Ia adalah dalil yang sahih dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Ini yang harus dipegang oleh setiap penuntut ilmu. Bukan perkataannya al dan si'id. Tapi yang diikuti adalah adillah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, tahu. bahawa Bahawasanya mengkafirkan atau mentadjid, menganggap ilmu tadi atau taksir, menganggap siapa tafir. Ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hatilah kamu kamu mengkafirkan atau mentadi atau mentaksi orang yang tidak pantas menerima hal tersebut. Ya. Nah, orang yang tidak pantas menerima hal tersebut. Sebab itu dari kiri ahli tidak kata beliau. Itu adalah kiri ahli tidak. Kemudian beliau sebutkan, kalau syekhul Islam ini yang tanya, dari sekiranya yang jelas. Ya. jadwal pada bulan Ramadan kemarin tanggal 24 Ramadan beliau menjelaskan tentang masalah orang yang jatuh di dalam suatu bidah ya apakah disyaratkan di qomatul hujjah atasnya atau tidak kata beliau dalam fatwanya saya ringkas tetapi yang masyhur di kalangan ahli sunnah, orang yang jatuh dalam perkara yang mengkafirkan, itu tidak dikafirkan sampai ditegakkan hujjah atasnya. Ini kalau masalah mengkafirkan. Tidak ditegakkan hujjah sampai, atau tidak dikafirkan sampai ditegakkan hujjah atasnya. Kemudian kata beliau, ada pun orang yang terjatuh dalam bid'ah, maka ini ada beberapa jenis orang yang terjatuh dalam bid'ah. Kata beliau, jenis yang pertama, ada bid'ah akidah yang sangat jelas sekali. Seperti ahli bidah seperti rawatib, orang rawatib, khawarij, jahmiyah, qadariyah, al-mu'tazilah, sufiyah, quburiyah, murjiah yang masuk dalam ikhwan muslimin kata beliau jemaah tadi. Orang yang seperti ini kalau jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam bidah, dia butuh ditolong oleh puja. Asalnya sudah ahli bidah. Balik. Kalau asalnya ahli bidah jatuh dalam bidah, ini menunjukkan bidahnya memang sudah semakin meningkat. Tidak perlu ditolong oleh puja. Dan Wallah Al-Mustah Baik Seperti Ibn Umar Ketika menyikapi orang-orang yang berbicara tentang masalah takdir Langsung beliau berikan hukum Kalau kamu berjumpa kepada mereka Maka beritahu bahawa saya berlepas diri dengan mereka Dan mereka berlepas diri dengan saya Tidak ada kamu terbuk jantung Jelas ya. Orang-orang Tapi nah, Kemudian yang kedua Kata Syekh Robi Nah, keadaan yang kedua adalah orang yang jatuh dalam bidang dan dia dari ahli sunnah. Dia ahli sunnah, Rasul. Kalau yang pertama tadi ahli bidang ini maksudnya. Kalau ini dari ahli sunnah, jatuh di dalam bidang. Yang ini kata beliau, kalau jatuh di dalam bidang dan bidangnya itu adalah bidang yang jelas, bidang yang jelas, seperti bidang mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak tentang kodariah, tentang takdir, atau tentang pemikiran al-Qawarij, Jelas ya, bila tentang pemikiran al-Khawarij tentang masalah apa namanya tersembunyi seperti itu. Masalah jelas. Mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian menghalalkan darah orang-orang membegin perzinahan. Itu dilakukan. Dan dihalalkan oleh yang Ja'far Wartan. Dalam satu nafsu pernyataan InsyaAllah kalau kita akan bantah pemikiran khawarij ini pada tempatnya. Jadi ini masalah yang penting. Sampai yang jatuh di dalam fatwa ini menghalalkan darahnya, sampai sekarang mungkin belum tahu apa halangnya di sini. Maka butuh kita uraikan dari sisi etikab dari mana salah. Dari mana? Salah. Nah. Jadi seperti ini jelas, pemikiran khawarij. Nah, maka seperti ini kata Syekh Rabi, orang yang Yaitu dalam bid'ah yang jelas seperti orang mengatakan orang makhluk tentang kodaria tentang pemikiran khawarij, maka ini hukumnya yubadda, dia ditabdik. Dan dia mutari. Dan ini amalnya para ulama asal. Amalnya para ulama asal. Kita sebut tadi hadis nomor di poin yang pertama, ya, itu salah ya. Hadis Ibn Umar ini diletakkan oleh Syekh Rabi di bagian yang kedua. Yaitu tentang kodaria tapi beliau ditanya, langsung beliau sebutkan. Maka ini tidak yang besar. Yang langsung dia katakan, kalau kamu berjumpa dengan mereka, saya berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dari saya. Mereka berlepas diri dari saya. Nah, kemudian ada beliau sebutkan pembahasan di sini. Ya, tentang masalah lafad yang muhtaman. Eh, dan disebutkan juga contoh lain oleh Syekh Rabi. Habibullah Ta'ala. Kata beliau, Nah, berkata Imam Al-Zahid. Berkata Ahmad bin Tamir Al-Qaq. Ya'qub bin Syaibah itu tadinya dari kibar Ahmad bin Ma'din dengan Harith bin Misti. Dia ini faqih. Tapi dia ini pemikiran wasitia dalam Al-Quran. Tawakuf dia dalam masalah Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Ada tiga tahun. Soalnya para ulama salah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Para Al-Jahmiyah, Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Para Allah kita, dia mengatakan kami tawakuf. Mereka tawakuf. Ini orang-orang wakifiyah. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, mereka ini lebih jelek daripada jahmiah. Dan di sini Imam Ahmad, ketika uh, Ya'qub bin Syaibah awakuf dalam masalah Al-Quran ini, maka nah, Imam Al-Zahdi rahimahullah ta'ala berkata, Akadal waqaf. Dia mengambil waqaf dari gurunya, Ahmad, yang disebut tadi. Dan telah Waqafa dalam Al-Quran. Ali bin Ja'ad, Musab, Az-Zubayt, Ishaq, Israel dan jamaah. Dan mereka menyelisihi sekitar seribu orang imam. Bahkan seluruh para ulama salam dan al-salam yang menafikan Al-Qasiyah bahawa makhluk Al-Quran itu bukan makhluk. Dan mereka mengkafirkan jahmiah. Kita mohon secara Allah keselamatan dalam agama. Kemudian kata Imam Zahabi, Daya Ahud bin Syaibah ketika menyampaikan sikap tawakufnya dalam hal tersebut di Baghdad, maka Imam Ahmad mentahdirnya lagi. Ya. Mentahdirnya. Kemudian disebut, tapi yang Imam Ahmad ditanya tentangnya, maka Imam Ahmad berkata dia ini muktadi sahibu hawa. Dia ini ahli bila pengikut hawa nafsu. Sebab bila yang dia terjatuh dalamnya tidak yang jelas. Tidak yang jelas, bukan tidak yang tersembunyi. Nah, dan kita ada kisah juga disebut oleh Syekh Rabi. Ya dari Tarif Baghdad. Nah, <clears throat> ketiga Daud ala Bahani Abbas ini tiba di Baghdad. Daud Abbas ini tiba di Baghdad dan antara Daud dan Saleh bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, Saleh namanya, ada hubungan yang baiklah. Maka Daud Abbahir berbicara kepada Saleh supaya dia minta izin kepada ayahnya agar Daud Abbahir bisa berjumpa dengan Imam Ahmad. Nah, maka Imam Ahmad ketika ditanya, didatangi oleh anaknya Saleh, Saleh pun berkata kepadanya, ada seorang lelaki meminta kepada aku, saya, eh, saya datang kepadamu. Imam Ahmad tanya, siapa namanya? Langsung tanya, siapa namanya? Kata beliau Daud. Imam Ahmad tanya, dari mana? Dari Akbahan. Kemudian Imam Ahmad tanya, apa kamu buat caranya? Maka Salih pun menjelaskan keadaan orang ini kepada ayahnya. Imam Ahmad terus menurut memeriksa, memeriksa, memeriksa, sampai Imam Ahmad tangkap siapa keadaan orang ini. Lalu beliau berkata, ada pun orang ini محمد بن يحيى النيسابوري أي الإمام الزهري قريب الإمام البخاري يعني انت كان عليك محمد بن يحيى الزهري هذا الإمام أحمد محمد بن يحيى الزهري belum istiqadat tentang perkara orang ini Daud Abbasi bahwa orang ini menyangka Al-Quran itu muhdas Al-Quran itu baru karena itu jangan sekali-sekali orang yang mendekati saya Ya, ya hukumnya ya. Jangan sekali-kali orang yang mendekati. Hanya dari berita dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Jangan sekali-kali orang ini mendekati. Nah, Polis pun berkata, wahai ayahku, orang ini mengingkari hal ini dan mengatakan dia tidak ucapkan yang seperti itu. Maka kata Imam Ahmad, Muhammad bin Yahya lebih saya percaya dari ini. Jangan kamu inginkan dia untuk mengharap kepadaku. Untuk bertemu denganku. Ini sikap Imam Ahmad. Sebab kalau jatuh di dalam masalah yang jelas seperti ini, masalahnya jelas. Mengatakan Al-Quran itu muhdad. Gitu. Nah, maka hukumnya langsung dari para aimat. Terima ya, kasih Allah. Paham ya? Ini dari ahli sunnah jatuh ke dalam kesalahan yang jelas dari fatal kesalahannya. Rasul Syekh Rabi, hadirah Allah ketika terjadi kesalahan masyarakat itu, sahaja dengan kesalahan itu, kesalahan fatal jadi. Nah, kita membuat kesalahan kesalahan masyarakat itu, itu beberapa poin. Nah, dari beberapa poin ini atau keluar poin tersebut, ketika dibaca oleh Syekh Rabi pada dua yang menghadap kepadanya, Salam Mahdi dan Luqman Ba'adu, itu kata oleh Syekh Rabi, Usama melihat. Luqman Ba'adu mulai menolak. Dan akhirnya dia menerima 8 perkara, 8 poin dari apa yang kita sebut. Kata Syekh Rabi, dari 8 poin ini, dia hukumi mereka. Bahawa mereka ini punya sifat ikhwan muslimin secara sempurna bahkan lebih. Dari 8 poin ini. Ini eh, salam bukan salam sikit. Bukan salam sikit. Apalagi lagi? Dia jatuh di Jakarta. Apa kami ni kalau tahun lagi jalan, kami semua jadi kawan. Nah, jadi masalahnya bukan kesalahan yang kecil, hanya sekedar dibiarkan begitu saja berlalu seperti angin. Ya, dan Kebanyakan yang menerapkan kesalahan itu bukan mereka, tapi ini orang lain. Kita khawatir pada ikhwati dan salafi masih terhadap pemikirannya dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka takdir kembali, mendidik mereka untuk kembali kepada usul, mempelajari usul ahli sunnah wal jamaah, paham terhadap usul, kita harapkan berubahan pergi dari pemikiran-pemikiran itu. Nah, baik. Kemudian keadaan yang ketiga, yang diterangkan oleh Syekh, Rabi, Hadirahullah, orang dari ahli sunnah, orang dari ahli sunnah. Dikenal orang ini dengan taharri bin haq. Senang mencari al-haq. Dan dikenal orang ini... Eh, dikenal orang ini dengan taharri bin haq. Dan akhirnya dia jatuh dalam bid'ah yang tersembunyi. Bid'ahnya khafi, tersembunyi. Tidak nampak. Nah, ha, maka seperti ini kata Syekh Rabi, hukumnya... Kata beliau orang ini... Walaupun dia sudah meninggal, tidak boleh ditabdi. Tidak boleh ditabdi. Bahkan harus disebut dengan kebaikan. Walaupun sudah meninggal. Nah, kalau dia masih hidup, maka dia dinasihat. Dijelaskan kepada yang hak. Ya, jangan tergesa-gesa dalam mentadbirnya. Dan kalau dia tetap ya, melakukan seperti itu, maka bolehlah dilakukan hukum tadbir. Dan ini perkara yang sulit meru'alan bagian orang. Dan ini disebut oleh para masyarakat kita. Nah, disebut oleh para masyid kita. Habib Abdullah Ta'ala. Ada kelihatan, ini inisial dari Syekh Rabi, Habib Abdullah Ta'ala tentang masalah uh, eh, Iqamah bin Hijjah. Kemudian di sini dia ada pembahasan tentang masalah uh, eh, hajir, tahdir, dan tabdi ini. Saya ingin membacakan fatwa dari Syekh Rabi. Nasihat dia. Dari Syekh Rabi. Kita kita tahu, orang yang kenal Syekh Rabi sepintas lalu, itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadis, kadang-kadang Si Prodi itu berjanji memang tahdir ahli bidah terus. Tapi dia tidak tahu bagaimana hikmahnya orang ini. Dan bagaimana lembutnya terhadap umat dan perhatiannya terhadap umat. Dan bagaimana beliau berupaya untuk menyatukan dua salafi. Bayangkan Salman Al-Auda ketika dibantah oleh Syekh Robi. Sudah lengkap bantahannya dalam tersebut. Dikirim dulu ke Salman. Satu tahun di tangannya Salman tidak dikembalikan. Baru beliau cek Abdul Rahman Abdul Farid Tahunan dinasihati oleh Syekh Rawi. Abdul Hasan Al-Misri baru-baru ini. 6 tahun oleh Syekh Rawi. 6 tahun dinasihati. Tak sendiri mungkin. Saya tidak ingat dari tahun berapa itu. Kalau saya ingat dari tahun 14-16 Hijriah. Terus sudah berapa tahun? 10 tahun. Nah. Baru setelah itu beliau berbicara. Menunjukkan beliau menunjukkan kebaikan dan menunjukkan ikhlas dan kejujuran. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga beliau. Nah, dia memberi nasihat di sini. Di dalam ini terekam dalam satu kaset dan eh, kita di kita perlu dipindahkan bagian siswa. Ini hasil dari utangan tersebut. Ditanyakan kepada Syekh Rabi, pengikutnya ahli bidah, apakah juga dihajar? Pertanyaan begitu. Ada orang, muktadi. Ada pengikutnya. Pengikutnya juga apakah dihajar atau tidak? Ya, kata Syekh Rabi Hadidahullah. Al-Makbu' minum ya ikhwan. Orang yang tertipu dari mereka wahai ikhwan. Kalian jangan tergesa-gesa. Ajari mereka. Jelaskan kepada mereka. Sebab banyak di antara mereka yang menginginkan kebaikan. Kata Syekh. Tentu orang-orang sufiah. Ya, sebelum demi Allah. Andi kata ada kegiatan salafi. Kami akan melihat mereka masuk kepada salafi. Ya. Berjamaah dan sendiri-sendiri. Kan. Ya. Maka butuh dinasihati. Kemudian kata beliau, jangan sekali-kali lari di sisi kalian, hadir, hadir, hadir, hadir, hadir saja. Suami saja kalian punya tadi. Kata beliau, jangan sampai al-asas cuma hadir. Apakah asas itu cuma hadir saja? Asas fondasi itu cuma menghadir. Kata beliau al-asas hidayah sunnah. Fondasi dalam syariat itu memberikan hidayah kepada manusia. Memasukkan manusia kepada kebaikan. Tentang masalah hadir ini kata syekh, kalian pahami salah. Kamu kalau menghajar manusia kata Syekh. Kamu hajar manusia seluruhnya. Siapa yang masuk ke dalam sunnah? Kalau kamu hajar seluruh orang. Kata beliau hajar ini ya Ikhwan. Kata Syekh Rabi. Ini hajar di masanya Imam Ahmad. Dunia waktu itu penuh dengan salafi'i. Penuh dengan salafi'ah. Kalau Imam Ahmad berkata bulan muktadi. Sudah jatuh. Ada pun secara salafi'ah. Itu bagikan rambut putih. Di kerbau hitam. Kata Syekh. Bagaimana rambut putih di kerbau hitam? Kita mengambil bumi dari jauh. Ada orang di dunia, berarti jalan sekali ada. Ya untung kalau ada. Tapi kan begitu. Nah, itu kata Syekh. Maka kata dia hendaknya asas di tengah kalian adalah memberi hidayah kepada manusia. Menyebabkan mereka dari kebatilan. Dan kalian berlumah-lumah kepada mereka, dakwai mereka, dikasih mereka. Perbanyaklah. Ya. InsyaAllah mereka, ya dengan ini insyaAllah akan banyak barisan salah diri. Ya, dan mereka akan bekerja yang baik untuk manusia. Nah, baik. Kemudian ada beberapa kalimat Kita mirip Setelah itu Masyid Rodik membawakan Kisah di sini Tetapi di India Itu mereka dunia Para fihi kubur ini Para orang surafi kubur Dan Maka datanglah ahli hadir Dengan ilmu dan hikmah Sehingga mereka pun dengan hikmahnya Dan ilmu mereka Membuat kebaikan untuk sekian juta orang. Tiga atau empat kata Syekh dari murid-murid senior Syekh Nadir Hasan mereka diterima di India rasa ala akid dia diterima secara keseluruhan dengan hikmahnya mereka dan ilmu mereka lihat bagaimana hikmahnya murid-muridnya mereka salah seorang dari mereka kata Syekh itu mendapatkan ujian datang muktari kata Syekh dipukul dia dengan ni'wal dipukul sampai orang-orang berkata salah sudah dia ini orang sudah mati juga. Itu pun sampai sudah mati juga. Nah, maka mereka pun datang. Orang polisi pun datang. Orang-orang datang kemudian mengambil mujirim ini. Untuk dia lalu dimasukkan ke dalam penjara. Begini, ketika murid Sheikh ini sadar, awal kali dia bertanya, di mana tadi orang yang menurut saya? Mana dia? Mana dia pergi? Orang, -orang mengatakan, oh sudah, dia sudah dipenjarakan. Katanya, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh dipenjarakan. Ya, dia sudah maafkan dia. Dia sudah maafkan. Saya sudah sudah di penjara dan tidak bisa dilepas lagi. Mereka tidak mahu melepaskan. Maka apa yang dilakukan oleh murid ini, ia pun memberikan timpah. Nafkah kepada anak-anak, murid tadi yang memukul dia ini, diberikan timpah untuk mereka. Oh, masuk dia, dia memberi nafkah untuk anak-anak itu. Dia memberikan. Setelah orang ini keluar dari penjara, dia pun masuk ke dalam salah dia. Ya, dari ibarat mungkin ini. Nah, kerana hikmah. Kemudian dari syekh, beliau cerita lagi, Abu Mahjid namanya di Sudan. Dia orang yang pertama menyebarkan salafiyah di Sudan. Orang ini dipukuli. Ya. Dan diseret dengan tajinya. Sampai dilemparkan di luar masjid. Tiga orang saya sadar. Ya. Aku dilakukan senyum. Senyum. Tidak ada hikmahnya, Tidak ada hasadnya dendamnya pada seorang pun. Ya, tidak ingin membalas. Tidak. Ada suatu orang pun kata syekh. Dia hanya sekedar tertawa tersenyum. Akhirnya dengan hikmahnya dia ini akhlaknya yang sedemikian baik ini banyak manusia bahkan dari para masyayikhnya masuk ke dalam dakwah salafiyah. Bahkan. Nah, ini orang-orang menjadi kunci dalam kebaikan, bukan kunci dalam kejelekan. Kata Syekh Rodi, yang saya inginkan di sini, kata beliau, saya tidak ingin kalian sampai ke derajat ini, maksudnya kalian sampai dalam pengorbanan sebesar ini, enggak. Tapi yang saya inginkan, kata Syekh, kalian itu yang punya hikmah, punya khilm, ya, punya kesabaran, punya maksud yang baik, maksud kita adalah memberikan hidayah kepada manusia barakallahu fikum jadi ya Allah dengan akhlak yang hikmah hilm manusia akan menerima dakwah kalian manusia akan menerima dakwah kalian kemudian setelah itu beliau katakan lagi maka ya ikhwa barakallahu fikum sebagian dari ikhwa kita punya sikap uh, eh, keras yang berlebihan yang dia mengeluarkan dari salafiyah tidak ada yang masuk sudah. Dia mengeluarkan mengusir semua orang dari salafiyah tidak ada yang masuk kata Syekh. Ini ada sekarang katanya orang-orang yang mengusir seperti ini. Maka orang yang seperti ini kata Syekh Sembah ia bertobat kepada Allah dan memperbaiki akhlaknya. Tapi antara kerusakan, memang kadang dia punya ilmu, punya kawaih, tapi tidak punya akhlak, akhirnya rusak dengan masyarakat. Nah, kata Allah Salam wa ta'ala afiyah. Kerana itu hendaknya senantiasa semua kepada Allah, matarim al-akhlak, wa mahasin al-syiah. Sebab ini adalah perkara yang sangat membantu sekali dalam dakwah. Ya, membantu di dalam dakwah. Kemudian kata Syekh, Hendaknya menjadi doa orang di hidayah kepada Allah. Barakallahu fikum. Hendaknya kalian berpegang dengan uslub ini kata Syekh. Jangan kali dari sisi kalian hajar, hajar, hajar, hajar, hajar. Hajar itu masyru, kata Syekh kalau bermanfaat. Al, kamu kalau di zaman Imam Ahmad sudah kamu hajar. Tapi sekarang ini kamu di zamannya siapa? Barakallahu fiik kepada Syekh Rabi. Maka hendaknya kalian punya khair, punya sabar dan mendekatkan manusia kepada kebaikan dan masukkan mereka ke dalamnya. Nah, ini nasihat beliau. Dan Syekh Ubaid Al-Jazir juga ketika ditanya oleh Ikhwan di Beratan ini, seperti ini, jawabannya juga mirip seperti ini. Nasihat. Dan sembarang orang yang dikeluarkan. Hajar itu tidak diperlakukan seperti itu dengan seenaknya. Nah, Allah Ta'ala ini mungkin yang kita sampaikan. Uh, untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan materi. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. InsyaAllah kita beri dan kita akan jawab ke InsyaAllah.